Labrīt, rādījām arī Latvija klausītāji, ir 9 un gandrīz jau 4 minūtes otrdienā 22. februārī ar TV ētrā priestris Pēteris Skudru un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Esam eh, runājuši par vietu, kur tiek svinēta mise, esam runājuši par priekšmetiem, kādi tiek izmantoti svētās mises svinēšanai, Paldies tēvam Krišānim par vakardienas skaidrojumu. Tad šodien mums ir jāparunā par to, ko tad jāvelk mugurā tiem, kas vada liturģiju. Arī tad misāles ievads, par kuru jau esam runājuši, visi tiem, kuriem interesē vairāk uzzināt to, ko mēs runājam šajās katehēzēs, ko uh, baznīca pati māca par eh, misi, par liturģiju, tad misālis ievads ir tas, ko jūs varat lasīt, tik tiešām arī kā kāds no jums norādīja šo ievadu varam atrast eh, mājaslapā katedrāle.lv un eh, noteikti tad arī var arī pie sava draudzes prāvesta lūgt, lai viņš tev iedod izlasīt šo misāls ievadu. Misāls ievads saka baznīcā, kas ir Kristus miesa, ne visi locekļi pilda to pašu tos pašus pienākumus. Šī dažādība dievkalpojumā ārēji parādās dažādajās liturģiskajās drēbēs, kurām tāpēc jākļūst par katra kalpotāja īpašo pienākumu zīmi. Liturģiskajām drēbēm vienlaikus jāveicina arī paša dievkalpojuma krāšņums. Nu lūk, un taču šodien runāsim par liturģiskajām drēbēm, tāpēc arī šodien pie mums ciemos stundijā ir Dace Indrika. Labrīt! Labrīt! Un e, Dace e, šeit pie mums ir tāpēc, ka viņa ir rakstījusi veselu e, maģistra darbu par liturģiskiem apģērbiem. Tā ir. Tieši tā. Kas tevi pamudināja rakstīt par, darbi, par tērpiem un kāpēc tam veltīja veselu pētījumu? Um, jā, nu tad ir nedaudz jāstāst um, par uh, mani pašu. Jā, jāsaka tā, ka Um, es esmu baznīcā gājējis jau no bērnības, no tā desmit gadu vecuma. Esmu uzaugusi tādā mākslinieckajā ģimenē, kur man e, tēvs ir galvenais un e, daudz arī e, darījis baznīcai. Un, un, un, un, un savukārt manā māma ir māksliniece un, un strādā ar tautas terpiem un, un, un audumiem. Un, un ir, nu, rokdarbniece, un e, viņai e, nereti ir e, nācies arī taisīt dažādus apģērbus vai atjaunot gan klosteriem, gan, gan priesteriem. Un jāsaka tā, ka tā amatniecība un tā māksla vienmēr bērnībā ir bijusi ārkārtīgi tuvu un redzama, un droši vien arī izējot no tā ir bijis mans pašas interesi vēlāk studēt dizainu un konkrētajam modes dizainu, un tā ir arī man tā pirmā neformāla izglītība. Un tad vienlaikus eh, esot um, um, ik svētdienu baznīcā un uzlūkojot um, ehm, um, visu šīs uh, mākslinieckās uh, vērtības un interjerus, un uh, tostarp arī tērpus, uh, nu, man pašai uh, tā, nu, radās tā interese tam, tam skaidrojumam, nu, kādēļ Eh, un es eh, uzreiz saku, ka es arī izmantošu ļoti tādas, eh, varbūt, primitīvas un vienkāršas vārdus, jo ir, ir klausītājiem ļoti grūti izstāstīt par tērpiem, ja tu nav ne attēlu, ne, ne vizualizācijas. Es teiktu tā, ka tas, ko es daru, um, dziedot arī korī, tad ir, un, un jebkuram sēžot arī solos baznīcā, katru reizi tu vēro priesteri un tu mm. domā, mm. nu, nu, bet tā ir cilvēcis, nu, kāpēc pēc 2000 gadiem joprojām mūsu priekšā, nu, kā, kā e, citēju tautu, nu, vēl kleitas. Nu, kāpēc tam, tam priesterim tur mugurā ir kleita? Nu, kāpēc nevarētu, nu, kā, kāpēc tam nu, tāda nozīme? Un, uh, droši vien, ja būtu kā citās konfesijās, nu, teiksim, uzvalks vai kas, nu, tu skaidrs zini, ka tā ir, e, nu, tāds zolīts uh, apģērbs mm. akurāts, bet, nu, ko tad tagad joprojām tā kleita velk? Un uh, tamdēļ es sāku domāt, nu, kad uh, droši vien, Tam ir, kā jau jebkam, eh, baznīcā ļoti tāda simboliska nozīme. Un, eh, ja agrāk eh, cilvēki nemācīja lasīt latviešu valodu, vispār lasīt, tad vienmēr bija tie baznīcās sienu gleznojumi un bībeles stāsti izstāstīti bildēs, un cilvēki redzot bildes saprata, kas ir bībeles stāstos. Tad mūsdienās tā nelēma ir, ka visi māk lasīt, rakstīt, bet viņi vairs nemāk saprast simbolus un nemāk izlasīt mm. tēlus un, un, un krāsas un, un visu to saturu, ko um, tātad baznīca tic tradīcija un, un uh, viss tā teoloģija mēģinums uh, nu, stāstīt. Nu, lūk, un tad, uh, jā, un tad atnākot atpakaļ, um, kādai tad es rakstīju to darbu, <laughs> tad ir tā, ka es studēju um, um, Rārzī. Un uh, bija nepieciešama reklāma reliģijas zinātņu institūtam šeit Rīgā. Jā, kas, pa, pa, kas eh, vedina atkal eh, domāt un pievērsties pētījumiem no jauna. Un, eh, lūk, studējot tur, man tiešām arī tā modes, to, to, ko es pieminēju, interese. Es domāju, nu tad atradīšu tur tos materiālus. Nu, kāpēc, kāpēc tad mugurā ir tas, kas ir? Kāpēc tādas krāsas un kāpēc, ir jā, nu, kāpēc mums ir jāstudē un jā, jā, nu, jāsaprot aiz šiem simboliem. Un, eh, nu, eh, eh, rezultāts tāds, ka to materiālu nav. <laughs> un tad viss bija ārkārtīgi priecīgi, ka ļoti laba tēmas izvēle, daci, jo, jo materiālu, teikšu tā, ir piecas lapas puses, tādā pusvācu, baltu tādā, valodā no 20. gadiem. Un tad 90. gados ir seminārā dažas grāmatas, kur kaut kāds burtiski divas lapas puses ir pieejams ar aprakstiem, un tas arī viss. Lūk, un tad sākās mans pētījuma ceļš. Un ārkārtīgi daudz materiālu tulkojumu, jo citās valstīs ir tie pieejami materiāli. Latvijā, Latvijā eh, eh, nav. Un tad, eh, nu, Latvijā tagad ir tavs tagad, maģistrs, jā. kuru mēs varam iepazīt. Varbūt tu varētu mums pastāstīt, tu esi gan pētījusi modes dizainu, tātad tādā tīri sekulārā nozīmē, tu esi pētījusi arī šo liturģisko amģērbu. Varbūt tu vari mums pastāstīt, kāda vispār ir uh, apģērba funkcija un kāpēc cilvēki veido apģērbu tā, kā viņi veido. Tas ir kļuvis arī par kā tādu mākslas izpausmes veidu. Jā, nu, apģērbs ir ārkārtīgi tāds būtisks pētījums kā lai saka, par ko vispār pētīt. Un, sekojot šim mm, apģērbam, vispār tiek pieminēts arī literatūrā krietni vairāk kā vispār mode, jeb kāds konkrēts tur, nezinu, svārka tērpa un tam līdzīgi. Mm. Tādēļ, kad mēs runājam par apģērbu, mēs tikai, ne tikai saprotam drēbes un, un kā lai saka, modi, mēs uzreiz tveram tādu kopumu, un tā ir arī tāda vizuālā komunikācija. Un apģērbs mums sniedz arī daudz vairāk tādas informācijas par par cilvēku. Bet tā no vēsturiskām tas, ko izdala, ir tādam apģērbam Parasti bijušas četras funkcijas. Tātad tāda primāra tāda aizsarga funkcija pret uh, sliktiem laikapstākļiem, un, un augstumu un eh, karstumu. Un, un, uh, nu, tas pirmais apģērbs, protams, ir um, vairāk redzams cilvēkiem um, Āfrikas kontinentā. Uh, radies nu, tur varbūt nav tik daudz, cik augsts, cik, cik tiešām no, nu, cits nozīme. Jā, tāds um, apģērbs noteikti tiek izmantots arī par rotājumu. Uh mhm. -huh. Un, ja ir kultūras, kur varbūt nevelkam nu, pilnu komplektu apģērbu, tad nav neviena kultūra, kur nebūtu izmantots eh, kā rotājums. Un tas rotājums ir vai nu tiešām eh, materiālā, vai nu tiek izmantot attiecīgi tālāk arī vai, vai tetumējumi, vai kādi dekori vienalga, bet nu, vienmēr cilvēkam patic eh, rotāties. Tad apģērbām vēl viena tāda izcelsme ir un, un arī nozīme ir parādīt statusu. Uh, Un, eh, un eh, ar apģērbu mēs parādām, vai viņš ir, eh, nu, kādu viņš sociālo statusu um, ieņem. Ar apģērbu arī pie šī statusa arī ietver, um, vai viņš ir vīrietis, vai viņš ir sieviete, vai viņš ir jaunietis, bērns vai vecums. Un jums tā padomēm apģērbu tiešām ir uh, ārkārtīgi atšķirīgi. Plus um, apģērbam arī zem šī statusa tiek pausts um, viņam aicinājums un izvēle. Tā, piemēram, visvieglāk katoļu baznīcā saprast, protams, Protams, eh, ja mēs redzam, um, kas ir aicināti uz klosteru dzīvi vai priesteru, ja mēs redzam sutanu, mēs skaidri saprotam, ka šis cilvēks ir izdarījis konkrētu aicinājumu, tad viņa apģērbs pauž um, arī to, to viņa aicinājumu. Nu, lūk, un visbeidzot um, par apģērbu, tā kā vēsturēm varam runāt arī, ka um, tas ir, lai aizsargātu uh, pret um, kailumu. Uh, Nu, lai gan ļoti dažādās kultūrās par kailumu, kas ir, par ko būtu jānosedz un eh, par kaut ko jākaunēs, vispār ir eh, ārkārtīgi <laughs> dažādi, kas vienam liekas eh, jākaunās, citam nē. Bet viennozīmīgi mēs varam runāt arī par tādu aizsardzību pret dažādiem seksuāliem kārdinājumiem, kas varētu būt arī viens no tiem arī apģērba izcelsmes nu, pamatiem. Mm -hmm. Jā, tā arī, teiksim, attiecībā uz liturģisko apģērbu, vismaz tas, ko es nolasīju no uh, misāles ievada, tad uh, vairāk atbilst šim trešajam, norādīt status, norādīt, tad, uh, ko kurš veids uh, svētās mīzes laikā. Atgādinu klausītājiem, ka šodien sarunājamies ar Dāci Indriku par uh, liturģiskajiem apģērbiem, esam pārunājuši apģērba nozīmi vispār. Arī tu vari klausītāji iesaistīties e, šajā sarunā. E, droši var arī zvanīt uz numuru 67969131, var ierakstīt īziņas uz numuru 266-77272, uzdot uh, savus jautājumus par apģērbiem, par to nozīmi, uh, tad uh, mēs ar, ar uh, daci varētu turpināt par to, tad ko baznīca vai, teiksim, tā, jā, ko varbūt teoloģija māca par amģērbu? Mm, nu jā, mēs tikko izrunājam par, par to vēsturi, un tad teoloģija ir um, savā ziņā mm, nedaudz, nu, ejam, ejam dziļumā, un tad tas, kur mēs pirmo reizi izdzirdam nepieciešamību pēc apģērba, ir tātad vecajā derībā, ja mēs um, runājam par pirmdzimto grēku, un mirklī, kad uh, Eh, Ādams un Ieva, ja pirmie cilvēki sagrēkoja, eh, viņi būtībā mm, tas, kā teoloģija mēs varam skatīt, viņi eh, pārāva šo mm, vienotību ar Dievu, zaudējam mm, eh, to Dieva žēlsirdības mm, plīvuru starp viņiem, kas, kas tā vienotība pastāvēja, un tajā mirklī viņi arī pirmo reizi apzinās, ka viņi ir kaili. Mhm. Eh, tā, tā atraudība no Dieva, ienākot grēkam, rada šo kauna izjūtu, un tad viņi meklēja, ar ko piesekt sevi, un tad nonāca līdz tās nepieciešamībai pēc apģērba. Tas ir tas pirmais, kur mēs arī nu, e, varam e, e, meklēt šos te dievs izcels. tad sagānē. Cilvēks mēģina turēt tā mīņas lapā, viņam īsti jā. nesnāk, tad dievs viņam dod jā. ādas. Jā. Nu, protams, tālāk arī vecajā darībā, tur tagad neieslēgs, neieslēgsim detaļās, bet, protams, ir atsevišķi par, par jebko var pētīt, kas ir arī apģērba aksesuāri vai, vai zobens vai kapuce vai apmetnis, un, un tas ir viens arī no populārākajiem, kas tiek pieminēts. Bet tādos tiešām lielos vilcienos tātad par, par apģērbu teoloģisko pusi, tad mēs vecajā derībā runājam līdz ar pirmā grēka ienākšanu, un savukārt jaunajā derībā tad um, mēs varam uh, nonākt pie tā, ka uh, um, e, nu, dievam jaunajā derībā mēs re, uh, bija jāienāk um, pasaulē kā bērnam, uh, un, un uh, mēs runājam jau par tādu atpestīšanas vēsturi, e, kad e, Kristus kā bērniņš viņam no tā ārējā viedokļa, kā mēs runājam, apģērbs kalpo statusam un, un, un, un dažādām citām funkcijām, viņš kā bērniņš ienāca gluži kails, viņš bija mm -hmm. bezpersonisks un tā no ārējā nekas neliecināja, kad, e, kad viņš ir nu, mūsu karalis. Un tad jaunajā darībā mēs varam sākt runāt par to, ka mm, mm, jau tādā garīgā nozīmē par ietērpšanos Kristu. Kristū. Kas... Apustuls Pāvils runā par to, jā, ka ietērpieties Kristū. Un, un, ja, un, un tad savukārt šīs drāns ir um, um nepieciešams, uh, nu tā, uh, kā lai saka, lai paaugstinātos un, e, un, un tad e, par augšām celšanos, tad mēs vienlaikus arī mhm. varam domāt, jo e, mēs atgūstam šo te dieva žēlsirdību, to, ko mēs pazaudējam pirmajā grē, grēku, līdz ar, ar Kristu, kurš ir mūs atpestījis, un tad tāpat kā pēc Trešajā dienā pēc nāves, kad satika Kristu, tad eh, daudz viņu neatpazina, jo viņš jau bija a, apskaidrots, un arī viņa drānas bija sniegbaltas un, un, un spožas. Un, a, e, līdz ar to tad, a, e, ietarpšanās Kristus nozīmē atgūt šo žēlsirdību, un a, e, mēs a, runājam jau par šīm baltajām, skaistajām mm. drānām, mm. kas arī ir ar cerību, nu, ka, kad mēs atgūsim tiešām paradīzē. Tāpēc arī kristības paradīzē. sakramentā tiek pasniegts amģērbs varbūt Latvijā mēs to tā neredzam, bet vispār kristību liturģi arī paredz to, ka tiek vai nu uzlikts kāds apmetnis vai uh, cilvēks tiek ietērpts, ka tā arī jā, simbols tam, ka viņš ir kļuvis par jaunu radību un viņš tiek ietērpts Kristu. Tātad teoloģiski mēs varam teikt, ka apģērbs ir kā simbols uh, Dieva žēlistībai, kuru uh, Dievs atjauno mums, viņš atkal dāvā pēc tam, kad mēs esam krituši grēkā, viņš mūs piesadz šo grēku, viņš to apsadz un uh, Jā, tas ir vienlaikus gan tādas skumjas par zaudēto, nu, tātad eh, balts eh, teiksim, apģērbs eh, tādā teoloģijā, gan vienlaikus pa, skumjas par to zaudēto, mm -hmm. um, žēlstības stāvoklī, um, kā lai saka, veciedarībā un, un, mm. un ēdens dārzā, gan arī par to iespēju mums viņu atgūt paradīzē. Nu, lūks, jauno kā, status, kas jā, mums tiek piešķirts. Jā, tā kā redzam status nozīmi apģērbam. Jā, tad kā ir liturģija? liturģijā. Mēs tātad secinājām to, ka liturģijā apģērbs simbolizē vai palīdz mums noteikt katram savus pienākumus. Priesteris tad velk, nu, tu arī pati minēji, ja, ka ejot uz misi var uzdot jautājumu, kāpēc, nu, 2000 gadus viņš tur vēl kaut kādas mm. kleitas, un tā varbūt tur mums pastāstīt par, par to, varbūt kā, kā attīstījās šie tērpi un kā viņi ir nonākuši līdz mums tādi, kādi viņi ir. Jā, vēl es pieminēšu par, um, par uh, liturģiju. Tātad, um, um nu, tad uh, liturģija dziļi simboliskā veidā mums arī parāda šo te. Uh, kā lai saka, tā nav vienkārši tāda kulta darbība un svētā misija, bet uh, liturģijā mm, principā notiek atpestīšanas vēsture katru, katru reizi no jauna, un tā ir ārkārtīgi svarīga. Uh, Un, um, un liturģijā mēs vienmēr saskaramies ar šīm redzamajām un neredzamajām zīmēm. Un, um, man liekas, ļoti mm, precīzi to ir, um, mm, par to ir arī teicis Svētais Akvīns Toms, kurš saka, tā kā mēs sastāvām no divām daļām, prāta un jūtam, tad Dievam arī dubultīgi pakļaujamies ar garīgo, pakļaujamies prātam un miesai caur ārējām darbībām. Un, līdz ar to mums tas, tas apģērbs ir ārkārtīgi svarīgs kā reizīme. Un tad, lai saprastu, kur tad sākās tās kleitas, tad nonākam atkal tieši pie konkrēti varbūt pie šī liturģiskā apģērba vēstures. Un, Tas, ko redzam, ir attīstības vēsture bijusi um, no romiešu laikiem. Um, tad, tad tas nāk no romiešu togām, Un, uh, pirms Kristus uh, togus nesāja gan uh, vīrieši, gan sievietes, pēc tam jau otrajā gadsimtā tikai vīriešu apģērbs. Un, um, kā lai saka, eh, arī pirmie kristieši, nu, attiecīgi tas ir tas ikdienas apģērbs, ko mēs redzam uz ielām, bet um, togas un romiešiem, viņiem, protams, viņas bija arī uh, citreiz ne tikai baltas, viņiem pastāvēja arī ar dažādiem uh, nu, dekoriem un, un, un eh, arī ar purpura um, krāsotām malām un dažādu nu, garumu, bet um, kristieši nu, izvēlējās to balto variantu, un tas bija tas, kā viņi, kā lasīt, tas pirmkārt bija lētāk, jo tad nebija tās krāsas, otrkārt tas bija apģērbs arī, ko, ko nesāja Kristus, tāds eh, balts tērps un um, Un tad, vienmēr sakot, ar 4. gadsimtu šīs, šīs drānas, kas bija nu, tādā ikdienas nesājušā modē, viņas arī palika. Un tad, kad Konstantins 4. gadsimtā pieņem kristietību un vairs nebija nepieciešams, nu, kā lasa kristieši vajāšanas, tad arī baznīcās saglabājās šī, nu, tā teikt, klasika, šīs togas un šīs, šis apģērbs sekulārā kultūra bija jau mainījusi savu modu, bet baznīca e, paturēja, ka tas mums jā, būs tāds... Jā, jo, jo tā moda sāk mainīties, tad arī sākās tāda lielā tautu staigāšana, un tad, e, mm. protams, e, ienāca dažādu kultūru, apģērbu un formas un tam līdzīgi, bet... E, barbaru tautas e, golti. Un, jā, mm. vis, visādi varianti, bet līdzīgi mēs varētu saprast arī mūsdienās. Nu, tagad jau arī nāk visādi... Nu, jo nu, mums tie ir... ienesa bikses, mm. vai ne? Ru... Gan bikses, gan varbūt tur turbānu un vēl kaut kas, bet mm. tā kā, nu, agrāk labi, tās tendences mainījās. Tur bija reize pa simts gadiem, tagad tur ir reize pa pieciem gadiem vai desmit gadiem. Un, eh, un, un tas nozīmē, lai tagad katrs pielāgot, tur ir bikses un platas bliks, bikses un kļošanas un vēl nesko. Un visu šo pielāgot baznīcā, tas būtu kā viss traki. Ļoti grūti. Jā. Un, eh, un tad, eh, tad, kur mēs nonākam arī tādā normālā modē, nu vienmēr tad paņemam to uzvelciņu un, un kleitu melnu, piemēram. Nu, mēs mm. nonākam pie klasikas. Tāpat tās, arī šajā te lielajā tautas staigāšanas laikā nāca dažādas modes, bet nu, baznīca saprot, nu, paliksim pie tām klasiskajām vērtībām. Mm. Un eh, vienmēr sakot, pie šī, šī eh, tērpa. Un eh, jāsaka tā, ka Tas arī, kā mēs runājām, arī liecina par ieterpšanos eh, Kristū. Tās arī ir atsauce uz kristību, tās baltās drānas. Un, un, nu, iedomājamies, ja tagad būtu bikses, būtu ļoti grūti paskaidrot, kā divas staras simbolizē ieterpšanos vai ķermeņa mm. pārklāšanu ar žēlsirdību un, un, un, un, un tam līdzīgi. Bet kas vienmēr ir bijis svarīgi, eh, šīs te, pat ja tas eh, tajā laikā šīs drēbes ļoti neatšķīrās no ikdienas apģērba, um, nu, kā lai saka, gan kristiešiem, gan la, um, jebkuram citam. Viņas vienmēr tika atdalītas, kas ir liturģijā izmantojamās un, un, un uh, kā lai saka, ikdienā nesāmies. Tā kā mēs arī nodalām, šis ir svētku apģērbs mm. Uh, un, un šis ir ikdienā lietojamais. Nu, lūk, un tad uh, jau ap kādu 9. gadsimtu jau parādās e, tiešām noformulēti, kas tad ir liturģiskie apģērbi, un tad vairs tā nav tikai, nu, kā mēs sakam, toga, bet tur ienāk jau arī e, citi e, apģērbi, kas tiek izmantoti liturģijām. Nu, lūk, un... Tad ir kaut kādi <clears throat> baznīcas dokumenti, kas To sāk regulēt, ja, kopš 9. gadsimta. Jā, no 9. Mm. gadsimta, un tad tie nostiprinās um, jau, jau 12. gadsimtu, un arī ornātu mēs pazīstam jau no kādām, uh, no 12. gadsimta jau tiešām mm. tiek, tiek lietots, un tagad jau mēs varam runāt, ka tā jau ir jums no 20. Uh, pirmajā gadsimtā dzīvojam, tad, uh, tad tas jau ir tūkstots gadus senas tradīcijas. Mm. Un, un tad jau mēs tikai ne tikai par teoloģiju, bet tiešām par baznīcas tradīciju apģērbā mm. runājam. Jā, klausītāji, šodien tad eh, sarunājamies ar eh, Dāci Indriku par eh, liturģiskiem amģērbiem. Mums ir bijis gan vēsturiskais ievads par liturģiskiem amģērbiem, gan varbūt skaidrojums par amģērbu nozīmi vispār. Uh, Eh, ko mums tie nozīmē un eh, kāda, eh, jā, kāda ir to funkcija, tad atgādinu, ka arī tu vari droši iesaistīties šajā sarunā, vai arī droši zvanīt, rakstīt īziņas, ēpastus. Es domāju, ka tagad varētu būt laiks dziesmai, un pēc tās tad arī parunāsim par pašiem tērpiem, kādus tad mēs lietojam liturģijā, kā viņus sauc, Un eh, noteikti klausītē tad arī dosim vārdu tev, ja tev būs kādi jautājumi vai komentāri, ko tu esi redzējis eh, savas draudzes eh, liturģijā vai varbūt vēl kaut kur citur un kāda ir šo tērpu nozīme, tad arī mūsu viešņa Dāce mēģinās šiem jautājumiem atbildēt. Bet tagad tad Dācis pašs izvēlēts skaidarbs. 9 un 30 eh, eh, minūtes ar tevi ētrā priestris Pētris Skudru un kopā ar mums šodien arī eh, Dace Indrika runājam par liturģiskajiem apģērbiem. Esam arī beidzot nonākuši līdz pašiem amģērbiem, kādus tad arī liturģijā mm, izmantojam. Tātad šie amģērbi ir domāti tam, lai norādītu, ka pirmkārt liturģijā notiek kaut kas īpašs, Eh, tu arī minēji tātad eh, katehēzes sākumā, ka um, eh, šī apģērbi, pat tad, kad laikā, kad uh, sekulārie apģērbi neatšķirās no šiem liturģiskajiem apģērbiem, tad tomēr viņiem bija atsevišķi no tiem, ko valkā ikdienā uh, tādā veidā norādot uh, uh, nu, to, to īpašo statusu, ka šie apģērbi tiek izmantoti dievkalpojumiem, tad vēlāk ir saglabāts šīs, kā tu sacīji, klasika, jau vairāk kā tūkstots gadu garumā. Droši klausītāji arī, tad tu vari iesaistīties sarunā par amģērbiem. Un jā, tad ko, ko mēs valkam? Pirmais, kas būtu tas, ko priesteris velka, kad viņš gatavojas svētajai misai? jā, mēs tālāk jā, e, e, skatītājiem, ko es vēlreiz saku, ir ārkārtīgi žēl, ka jūs e, neredzat, un es mēģināsim vienkārši paskaidrot. Citā reizē es esmu devusies draudzēs un, un arī lekcijas lasīs, un tad man ir baznīcā, tā teikt, pa altāra ejo modes skatis. <laughs> Tad tu nu, uzstājies draudzēs arī ar, nu, ir, ar lekcijām. Jāaicina, jā, vai, vai arī dažādos tad, uh... vēstures pasākumos, tad, tad, tad man liekas ir viss skaidrs, jo tas, ko vi, uh, tā teikt, ticīgais redz, ir tas ārējais, tad, tad ar ornamentiem um, un dažādās krāsās tas ir ornēts, un to visi kā, saprot, laikam to ir redzējuši. Un tas, kā pētījums rāda, nu tad vienmēr apakšā redz, ka ir kaut kas balts, nu tad nezinu, kā sauc, nu tur tā, nu, tagad paskaidrošu, tā ir alba, uh, bet uh, reizēm zini komža, un tas arī ir viss, bet uh, priesterim, uh, kad viņš dodās uz um, uh, svēto misi, tad, tad zem šī ornāta ir vēl citi, uh, citi tēri, apģērbi mm -hmm. un mhm. daļas, kas, eh, kas arī pieder pie šiem liturģiskajiem apģērbiem. Un tad vēlreiz eh, Romas katoļu baznīcā izšķir eh, liturģiskajos tērpos šādus jēdzienus, tik nosaukšu – humerals, alba, stola, ornāts, dalmatika un komža. Okay, nu, nu lūk, nu, tas tagad, tagad tests katram cauri, pašam, <laughs> <laughs> ko no šī vispār saprot. Jā. Nu, lūk, un eh, eh, kas, kas vēl ir, ja mums tī būtu... Dažiem šiem terpiem ir arī divi nosaukumi, piemēram, humerāli arī sauc par amiktu, bet tad kas tas ir? Nu, lūk, tad eh, pirmais, ko velk mm, priesteris, tātad humerāls, nu vienkārši to varētu teikt, tas ir tāda taisnes stūra, um, kā lai saka, um, taisns stūris ar tādām divām eh, lentītēm. Eh, un viņu vispirms, agrāk sevišķi benediktiešu franciskāņi, viņu lika vispirms uz galvas eh, un, mhm. un pēc tam kā, uz pleciem. Nu, tagad mūsdienās viņus tiešām liek to lupu lupatiņu vienkārši ir sakot, tagad apliek ap pleciem priesteris un, un tad sasniedz nu, krusteniski pār krūtīm un aizmugurē. Un tas ir tāds pirmais, kas nosedz eh, viņu tādas laicīgās eh, drānas, un tie ir praktiski, lai neredz eh, sutanu un, un mm. Nebūtu nekas redzams no viņa šī laicīgā, nu, nosacīta laicīgā mm, apģērba. Un tad arī tā dziļa simboliskā nozīme ir, um, tā ir tāda kā bruņcepuri, kas aizsargā uh, pret, eh, pret ļaunām domām, dažādiem kārdinājumiem. Ja, un, eh, kādreiz priesteri valkot, šodien tas vairs nav tik eh, obligāti, bet kādreiz gatavoties misē, tad bija dažādas lūkšanas jālūdzās un tad liekot šo humerālu vai amiktu, tad tas arī atsauce ir uz apustuli Pāvilu, kungs liec manā galvā pestīšanas bruņu cepuri, lai atvērītu uh, sātana uzbrukums. Bet uh, te ir arī tā lieta, kas mums ir varbūt jāpatur prātā, ka uh, bieži vien uh, kristiešu liturģijā vispirms bija šī praktiskā nozīme un pēc tam nāca teoloģiskā un garīgā nozīme, arī misāles ievads saka, ka patiesībā jau tas pamatamģērbs ir alba, un ja alba nenosac pilnībā virsdrēbes ap kaklu, tad uh, nu, tiek likts eh, šis samikts vai eh, humerāls, tad tīri praktiska nozīme, lai nosaktu, nosaktu šīs tad drēbes, kas tur varbūt lien ārā, tur kāda apkakli un tā tālāk. Jā, bet mēs tagad iziesim cauri tādai klasikai. Tā kā jā. pieņemot, ka e, eh, nav nevienam jāskrien pirms misijas, ir laiks la, um, arī noskaitīt lūkšanu. Kas patiesībā tu teici, ka kad, agrāk darīja, bet godīgi sakot, tās lūkšanas joprojām nav aizliegtas, pat ir aicinājums jā. viņas e, lūgt. Un, un eh, mēs, jā, varbūt mēs varam pavadīt ar to vienu teikumu lūkšanu, kas ir īs, lai, lai arī to simbolisko nozīmi izprast. Nu, lūk, un tad, kad ir uzvilkts šī te mm, humerāls, tad nākamā ir tiešām alba. Mm. -hmm. Un uh, Alba ir šis simbolisms, apgāšanās Kristu. Tā ir arī atsauce uz kristību baltajām drānām, ko, ko vārds alba arī nozīmē balts. Balts, jā, jā. tā krāsu, un, un ko katrs kristietis ir saņēmis kristībām, un tāds, tāds nu, svedrošās žēlstības simbols. Un tad uzvelkot šo albu, kas ir tas, tā teikt, garāka komžiņa līdz pašai zemē, nu tā varētu mm. teikt, tāds baltais apģērbs. Tad tā, komža būtu īsā versija, un alba būtu garā versija tā, vienam tam pašam tā. apģērbam. E, Eh, jā, bet eh, ja, eh, priesteris, kurš dod svēto mīsti, nevelk zem, nu, kā lai saka, komžu. Viņš tad vienmēr, jā, vienmēr albu. albu garo jā. versiju, jā. Nu, lūk, un tad šo te albas uzvilkšana arī pavada lūkšana. Ā, albai... Lūdza. Kungs padari mani baltu un šķīstī manu sirdi, lai es ar jēra asinīm padarīts balts baudītu mūžīgo prieku. Tālāk. Jā. Tad kas iet pa virsmu albai? Tad uh, pa virsmu albai iet um, tāds svaidīšanas, um, nu, kā lai saka, simbols un, svai, um, ehm, un savaldīšanās. Uh, eh, savādīšanās tikuma tāds simbols ir jostiņa. Nu, to grūti nosaukt par apģērbu, bet tā ir principā tāds eh, jostiņa striķis. Striķis, jā. Jā, to mēs varētu tā mm. drīzāk. Un tas ir. Um, nu, kuri teikt, diakoni, priesteri, biskupi un šīs striķītes var būt dažādās krāsās, arī pieskaņots krāsām. Jā. Un, nu, tā tad savaldīšanās tikums un, un pret dažādiem kārdinājumiem. Un tad šo jostiņu arī uz, uzliekot, priesteris lūdz lūkšanu. Kungs apjoz mani ar šķīstības jostu un apslāpē manos gurnos iekāres valgmi, lai manī būtu atturības un šķīstības tikums. Kaut kur arī latviešu valodā ir ienācis tāds termins kā cingulis. Es gan nezinu, ko tas nozīmē. Man liekas, tas nāk no, no latīņu valodas. Mm. Bet jā, tad, tad jūs varat dzirdēt arī šādu apzīmējumu šai jostiņai jo, jo ārkārtīgi daudz vispār ir tāds, tāds eh, vācu valodas un latiņu valodas, un tad ir tāds puslatvis. Poļu valodas tad, daudz mums ienākuši. Jā, un, termini. un nereti arī tajā pētījumā es lasu četras versijas, un es nesaprotu, vai tas ir tas par to pašu, mm. vai, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits atkal, kas ir jāsaprot, jā. Nu, lūk, un tad eh, nonākam pie ceturtā liturģiskā mm, apģērba, ko, ko velk eh, priesteris, tā jau ir stola. Mm -hmm Nu, to droši vien, ja mēs teiktu, ka tās ir tādas nu, ļoti vienkārši tādas šallīte dažādās mm. krāsās, ko priesties eh, lieka pār pleciem. Un, eh, tas um, ir tērpa daļa, kas vienmēr um, tiek nēsāta nu, sakramentu un sakramentāliju svinībās, nu, tas par to sakramentu dalīšanu atgādina. Mm. Um, atgādina. Un tad ir tās divas atšķirības, ja tas ir priesteris, viņš viņu velk tā kā, kā es minēju, tāda šālīta priekšā, un tāpēc mm. mēs redzam, ka iet uz brīvdienas krēslu, tad vienmēr ir uh, šī violetā, vai ne, kas ir grēksūdas sakramenta mm, mm, eh, krāsa, un tā, tā šālīta ir violeta. Uh, pirms, eh, nu, un tad attiecīgi tās krāsas mainās, eh, kāds ir ornāts un kāda ir tā, tajā, tā brīža līnija. Diekonam būs pār vienu plecu. Tā kā uz tā kā tāda josta, ja uz vienas sāna sasiet, un Priesterim būs uz abiem pleciem tā brīvi karājoties par krūtīm. Jā, nu par, pār sāniem, jā, tā kā, tā kā miss un misters. Jā, rādi, jā, jā, tad, tā, jā. to vieglāk saprast. Kad ir sāna, tad mēs saprotam, ka jā, diekons. jā ir diekons, jā. Mm -hmm. Nu, lūk, un stolai pavadošā lūkšana ir... Um, Kungs atjauno man nemirstības stolu, ko es pazaudēju pirmā tēva grēka dēļ, un lai gan es necienīgais dodos pie tava svētā noslēpuma, tomēr esmu pelnījis mūžīgo prieku. Un tad seko ornāts. Jā, tas mans eh, mīļākais apģērba, visai košākais un graznākais, eh, tā tad um, ornāts. Un, um, un tad eh, tas ir domāts, nu, kad celebrē svēto misi. Un, um, kā lai saka, tas arī pārklāj visu ķermeni, un, un tā ir arī tām. Eh, kā lai saka, tas simbols ir arī tas, ka viņš ir impersona Kristus, eh, kas nozīmē, ka priesteris tajā mirklī altāra priekšā viņš vairs nav viņš pats, tā kā nav priesteris Pēters vai tur eh, Ilmārs vai Uldis, Kristus, vienalga. Kristus viņš tajā mirklī ir, jā, un arī tā, kā lai saka, tā ierobežo, ierobežās kustības, tas īstenībā nāk, kā lai saka, par labi, jo tad mirklī, ka viņam ir ornāts, viņš jau vairs nevar tur tā kā žestikulēt, un viņam mm. ir mhm. jāieņem kāda, tad arī nopietna stāja un, mm. un atbildība, un arī šis ornāts, kas ir tas nu, kā lai saka, tas krāšņais tāds, nu, apmetnīts, varētu teikt, jā, pāri visam. Viņš arī, kā lai saka, nosec visu lieko, nu, ko mēs, mēs neredzam, vai tur maziņš liels, vai, vai, vai kā lai saka, tieviņš vai kāds, vai net mm. priestars, viņš principā noklāja visu, un tātad vairāk akcentē, ka tu, pēc būtības, ko, ko vēsta um, šīs svētā misa, un kad mums ir akcents uz, uz tiešām uz šīm dievišķajām teoloģiskām darbībām, nevis uz to mm, pašu personību. Un, um, nu, šeit arī ir dažādi nosaukumi, jā, kas, ir, um, kas tiek izmantoti. Jā, tā arī tā lūkšana, kungs, tu, kas sacīja, tīkams ir mans jūgs un mana nasta viegla, dari, lai spētu to nest tā, ka saņemu tavu žēlastību. Tas arī atsauc uz to, ka mēs esam aicināti uzņemties eh, Kristus jūgu, eh, kurš eh, patiesībā ir viegls un patīkams un mūs apvieno ar Kristu. Dalmatika jā, dalmatika ir, e, ir tā teikt, e, ornāts jau ir priesteriem, tad dalmatika ir tas tātad viena pakāpe iepriekš, tas ir, ko nesā e, diakons. Un, nu, kāds, Kāda būs tā atšķirība? Tā, tā atšķirība arī tajā izskatā ir, tātad, ja mēs runājam tāds ovāla griezuma um, apmetnīts ir šis te ornāts, mm -hmm. tad dalmatika jau ir ar tādām piedurknēm un neret viņas ir tāds kantēnāks, tāds robustāks, un tad mm. mēs zinām, ka šis jau ir tu, uh, nu, priesterībai, bet tātad mums ieņem eh, diakonu pakāpi. Un eh, vēl kas interesanti arī eh, tajā ornāta vēsturē, tad neliela atkāpe, ka viņi jau sāka nostiprināties no 12. gadsimta, bet tie ornāti agrāk viņi bija lieli un smagi un gari, un tad, kā es teicu, to, to, to tā žēlsirdība un, un viss tas simboliskā puse, un tad pamazām bija tendence viņu tur saīsināt. Un tad mm. aizgāja līdz tādam absurdam, ka tas ornāts mirkļiem bija jau tas tā kā priekšautiņš, tā kā tāds lacīts, un tad atkal bija mm. jautājums, kā tad, tad tās ornāts mazais, tā kā lacīts simbols simbolizē to, to eh, kā lai saka, alter Kristu un Kristus mm. tēlu, un tad, eh, tad atkal nonāca līdz tam, ka, nu, tad pieņemam tāds standarts nedaudz, un, un eh, atgriežamies pie tā senām izskatījām. Jā, tad tādi lūk ir apģērbi, mums ir daži komentāri no klausītājiem, bet varbūt viens tāds bišķīt ārpus šiem liturģiskiem tērpiem, bet es domāju, ka jautājums vietā par uh, ticīgo cilvēku ģērbšanos misēm, konkrēti jautājums par īso bikšu šortu uh, lietošanu. Kā, teiksim, nu viens ir tas, ka mēs, bet es domāju, tas ir labs jautājums, ko vienkārši mēs varam pacelt uh, mazliet. Viens ir tas, ka mēs lūk redzam, ka priesteri, diekoni, arī piekalpotāji apģērbjās tomēr īpaši, nu, liturģiskajām mm -hmm. svinībām. Kā ir ar pārējo ticīgo tautu? Kā, teiksim, tu arī kā modī studējis cilvēks ieteiktu cilvēkiem terpties, ejot eh, uz misiju? Eh, Nu, kā lai saka, man vienmēr ir tāds jautājums, kāda ir tā cilvēka situācija. Tā, mm. Es tagad teikšu, ka e, šortos nē, bet es iedomājos, e, ka viņš burtiski ir e, tiešām bijis nu, vasarā un viņš ir skrējis, es nezinu, no iepirkšanās, no, no kurienes, un viņam ir ārkārtīgi liela nepieciešamība nu, ieskriet, ne, <laughs> ieskriet tā varētu, ieiet baznīcā un lūgt, vai, vai, vai viņam vienkārši nav bijusi iespēja pārģērbt ar citu situāciju un mm. nevar mhm. uzreiz visu tā kā kritisko aci tagad skatīties, kā šitā cienāti. Bet tā Kāds, eh, kurš bet, zin, ka bet, viņš ies domājot, uz misi un es, gatavojās. Jā, man jā. liekas, ir tiešām absurdi iet eh, krokšos, šortos un eh, visādi citādi un vēl kādos apakškreklos, un tas ne tikai uz vīriešiem, vispār, nu, paši zinām, kā, kā, kāds, kas tik nav redzēts. Tāpēc man patīk, ka citās baznīcās ir tiešām arī sevišķi um, ārpus Latvijas ir pieejams šāls, nu, ja nu gadījumā kas, nu, tad rekur jūs um, apklājat. Bet eh, nu, jāatcerās, nu, eh, gluži tāpat kā eh, nu, tagad, jau arī iet arī džinsos un kā tik pagadās uz teātri, bet, vai, vai, bet ja mēs iet uz, nu, jautājums, kā tu tērtos uz kāzām, vai kā tu mm. iet uz mm. operu, un kā tu mm. iet uz svinīgu pasākumu, un man šķiet, ka, nu, ja mēs ejam, kur ir pats, pats, nu, tā teikt, atpestīšanas vēsture un pats, nu, svarīgākais, kas var notikt kristiešu dzīvē, nu, tātad svētā misa un, un tam līdzīgi, nu, kāpēc mē, mums būtu paviršiem? Jautājums, jautājums varbūt cilvēkam par eh, kvalitāti apģērbā vai, vai nu, rocību, bet man liekas, nu, jebkuram tad ir tās bikses vai svārki, un, un eh, nu, nav tā, ka viņam jāiet ar caurumiem un <laughs> nošļurkušiem, eh, nu, kā lai saka, tas nav jautājums par rocību, varbūt par tom zināšanām, ko, ko, kurā gadījumā ģērbju, un man šķiet, tas arī ir skaisti, ja tev ir vieta, kur saposties. Nu, mm. nevajag jau atkal tur visādas dimons kristāls likt, bet, nu, tā, nu, mēra, mēra, mēra sajūtā, jā, un tā lietām. Nu, ka, teiksim, mēs arī ar savu apģērbu rādam, ka mēs gatavojamies kaut kam īpašam, ka tas nav parasts notikums, ka mēs te tagad aizējam apmēram pa ceļam. Uh, protams, var gadīties, ka pa ceļam uz veikalu man sagribās ieiet vai uz pludmali. Uh, es atceros, ka kādā ceļojumā es biju aizgājis uz misiju un man draugi nāca pakaļ. Viņi tiešām nāca no pludmales, tā kā viņi nāca no pludmales. Uh, Un uh, bija liels prieks, ka tā draudze arī viņus uzņēma tāpat pelkostīmos un priecājās, ka viņi ir atnākuši. Mm. Uh, bet uh, droši vien, ka ja tu paredzi, ka tu iesi uz misi, tad tu, un pēc tam iesi uz pludmali, tad droši vien, ka tu arī attiecīgi paģē, saģērbsies. Jā. Un nu varbūt nebikīni, <laughs> jā. Izklausās ienāc pelkostīmos, nē, tā arī bija, priecīgi. Nē, nu gluži tā arī, tieši tā arī <laughs> bija. Nāca pat taisno no pludmales, un viņi zināja, ka man vienkārši jāsavāc pa ceļam tajā baznīcā. Un, jā, bet, tieši bet, tā arī bija. Bet tā teikt, tā kunga ceļi ir neizdibināmi <laughs> iespēja problēma šis ienāciens pelkstībā viņam nāk. Eh, nāk jā, eh, jā, jā, jā. Bet uh, varbūt, ka tad atgriežoties pie liturģiskajiem tērpiem, <clears throat> tātad esam runājuši par albu, esam runājuši par amiktu vai, um, jā, kā tagad to sauca, amikts, kas bija otrs nosaukums, humerāls, humerāls jā, uh, kuru ir priesteri, kas izmanto, ir priesteri, kas neizmanto, ir stola, ir šīs te arī striķītis, cingulis, ir ornāts, uh, Vēl tad ir tāda, nu, tā kā, tā kā tāds apmetnis kapa, Jā, nu, pluviāls viņa pluviāls arī sauc, arī, jā. jā. Tātad, nu, kā lai vienkārši, tātad, atgriežoties vēl arī komžu mēs izrunājam, ne tā ir tāda saīsināta tā mm, alba, versija. un tā tad pluviāls. Ko nozīmē kap un pluviāls? Pilnīgi <laughs> izlasās pēc murga, nevar saprast, kas tas ir, bet tā tad vēlreiz skaidrot. Tā tad, ja mēs redzam um, kāzās vai nekad kristībās, tad mums vienmēr cikot priesters iznāk tādā skaistā graznā tādā apmetnītī, un viņš tad sasprauž ar tādu, nu, kā lai saka, tādu sprādzi eh, krūšu priekšā, nu, tad šis lielais skaistais apmetnis ir, eh, ar, ar, tiek saukts par pluviālu, un eh, aizmugurē viņam ir ir arī tāds, eh, cirēs, tāds ornaments un bārkstiņas. Un tas ir kā, tiešām izējot no tā, ka mm, tas ir kādreiz bijis atvasināts no apmetņa un aizmugurē bijusi kapuce. Un tagad jā. tā kapuce nav, Vairs bet ir vienkārši tā, tā, tā, tā vietiņa iezīmēta ar, ar, ar ornamentu un, un bārkstiņām. To izmantos dažādu sakramentu svinēšanai, izņemot mm. misi, jo misē tad vienmēr būs ornāts. Jā, jā. jā. skaidrs. Nu, lūk, un eh, nu, par ko mēs vēl varētu parunāt, kas man ir, liekas ārkārtīgi svarīgi arī eh, pirms mēs pārējām droši vien pie krāsas klasēm ir arī ārkārtīgi svarīgi runāt par, um, tikko runāju par cilvēkiem, bet arī par uh, šo liturģisko um, tērpu un arī ornātu un pluviālu un visu uh, kvalitāti. Um, un uh, aicināt arī priesteriem domāt, nu, kad uh, kā lai saka, eh, citās eh, baznīcās un vēsturiski varbūt nebija viņiem visu iespējamo krāsu ornāta, nebija lielas izvēles iespējas tur dažādos dizainos, un mēs godīgi arī varam baznīcas vēsturē runāt gan par dizainiem, dažādiem romiešu gotiskais spāņu un, un tam līdzīgi, mm. gan arī mēs varam runāt par modes trendiem, tas ir tā kā stiliem un iezīmes, mm. un tu tur ir ornamenti, tiksim, no 80. un 60. Mm. gadu modienāk un tam līdzīgi un izšūmiem, un eh, joprojām joprojām ir tradīcijas. Um, Nu, mēs varam tādu vienkāršu ornamentu arī iegādāties, ne, nezinu, tur 20 eiro, un joprojām mēs varam arī pasūtīt eh, ar dārgiem nu, no zīda un vilnas un eh, ļoti labiem augstsvērtīgiem audumiem darinātu, ar izšuvumiem, kas joprojām maksās ar rokām eh, šūts, nezinu, mm. pusotru tūkstošu, divi ar pus tūkstošus, un tādi joprojām ir arī tādas darbnīcas, un, un, un kā lai saka, arī Romā eksistē uh, Biančeti un Gamarelli darbnīca, darbnīcas, kas darina nu, pēdējiem deviņiem pāvstiem. Viņi ir darinājuši arī šīs sutanas, un mm. tikko tiek paziņots, ka jā, mm, jāgatavojas jaunam pāvstam, tā viņi trīs dienās sāk šūt, un, un, un tad vienmēr uzšūja trīs variants, tur eh, maziņam pāvstam, vidējam un gara augumam, nevar zināt, ko ievēlēs, nu lūk, bet eh, vienmēr par to kvalitātu. Man citreiz liekas, ka, tad, ja mēs baznīcā runājam, ka eh, tas graznākais un skaistākais ir Dievam, un tad kāpēc mēs nedaudz atgājuši, nu, tad, kad mēs varam pas,

nu, visa cieņa, vai ne? Bet, eh, nu, kāpēc mēs varam pasūtīt šo ornamentu priesterim, nezinu, no, no Ķīnas un Polijas, un lētāks un, un neburzīgs un forši, bet tur zūd tā jēga par to eh, nozīmi, par simbolu Svinīgi. un svinīgumu. Jā. Un tad, protams, ja tagad ir ārā kapusvētka un burzīgs un plus 30 grādi, eh, nu, nu ir jauki. Pēc tam jātīra un, un jā, tā tālāk. Bet jā, tad, ja ir misa un, un, un, un daudzās joprojām ir augsts vasarā, tad man šeit mm. ir īstā vieta arī vismaz reizi gadā izcelt tos skaistos tērpus, kopus, to baznīcas mantojumu un tradīciju. Un, un, eh, Pētera bijām savā laikā Maltā, un tur, eh, kad tiek svinēta, man liekas, brīnišķīga tradīcija, kad reizi gadā, piemēram, svētā jūra draudzēji, svētki vai svētā Anna vai svētās Marijas mm. svētki tajā, tajos. Eh, titulu svētki. Titulu svētku dienā tiek atverts draudz un tiek izrādīts viss bagātības un priesteri visi velk tos dārgākos tērpus, kas viņiem ir baznīcā mm. tajā to brīdi pieejami. Jā, es arī atceros, mm. ka par uh, Eh, Arsas prāvestu var lasīt eh, liecības, ka varbūt viņš pats dzīvoja vienkāršībā un nabadzībā, bet eh, svētās misas vajadzībām liturģē viņš tiešām ne, nu, kā saka, netaupīja līdzekļus un pirka dārgāko un, un skaistāko un svinīgāko, ko varēja draudz atļauties, lai tas rādītu, lai tas rādītu tiešām to, to nu, svētsvinīguma sajūtu. Bet uh, mums ir uh, straujiem soļiem uh, pie, pietuvojusies um, uh, noslēgumam katehēze. Uh, varbūt īsi vēl par krāsām kādas mm -hmm. krāsas mēs izmantojam un kāpēc mēs šādas krāsas izmantojam. Varbūt tā dažos teikumos. Jā, mums ir dažas minūtes. Tad, tad eh, krāsas eh, arī eh, krāsu nozīme ir ehm, jāpadziļina noteikošās tās tad, misterijas un vēlmi, ehm, nu, kā lai saka, paskaidrot arī liturģisko ehm, gadu, nu, kādā, kādā nu, kā lai saka, Eh, periodā, jeb eh, apdomu mirklī mēs esam, kā arī krāsa vienmēr izceļ eh, noskaņojumu, vai mums tagad ir priecīgais laiks, vai mums ir sēru laiks. Un kā, ciešanu laiks, kādā mēs dzīvojam. Un tās krāsu vēsture arī tur ir mainījusies. Tad vispirms bija balts, bet tad nu, um, apmēram no 9. gadsimta parādās arī dažādas citas krāsas, ienākšana baznīcā. Tāds krāsu kanons parādījās 12. gadsimtā, kur tika jau, jau izdalīts, kādas krāsas būs. Un tad um, pāvests Innocents 3. 13. gadsimtā jau nu apstiprināja, ka būs um, baznīcā liturģijā izmantotās krāsas, būs balts, sarkans, zaļš un melns. Mm -hmm. Un tagad mēs redzam, ka daudz nesam um, no tā mainījušies. mainījušies. Nācis klāt ir violetais. Violetais, kas sākotnēji tāds tumši sarkans vai violets um, aizvietoja melno krāsu. Mm -hmm. Un e, tad e, vēl kas ir tāds izmaiņas, kad, e, bija, kad ar zeltu krāsu var mm. aizvietot. Um, Jebkuru. Jā, sarkanu, nu, melnu nē. <laughs> Tad vienmēr cikot, tas, ko, ko dokumentos rakstā, ir sarkana, zaļa, um, un, nu, kā lai saka, tās tiek aizvietotas ar zeltu, arī balta. Jā. Nu, Tātad uh, baltā krāsa ir svētki, jā? Zelts arī var būt ļoti svinīgos svētkos un, un tā. Uh, Tad ir uh, zaļš, kas ir uh, parastais mhm. liturgiskais laiks, laiks, neko jā. nesvinam, mm -hmm. negavējam, arī varam aizvietot ar zeltu. Jā. Jā. Lai gan nebūs melots, kad vēl ir pie krāsām pieskaitām arī rozā, ko tiek izmantot um, arī adventa uh, svētdienā. Divreiz, divreiz Jā, gadā. Tas ir gadā. violetā krāsa, tā tad mums ir gavēnis un advents, kas simbolizē gandarīšanu, tāpēc arī priesteris ejūtas bikskrāsu, valk violeto krāsu. Uh, Eh, gandarīšanu, grēku nožēlu, un tad eh, rozā krāsa ir adventa trešā svētdiena un gavēņa trešā svētdiena, kas saka, ka hei, eh, šis laiks jau ir tuvu beigām un mēs esam vairāk kā puse jau nodzīvojuši un tad tie svētki jau ir tuvu un tāpēc uzvelk tādu uh, gaišāku violeto jā, krāsu. Jā, tas ir tāds vājināts violetais, jā. jau rožtonīts. Jā, jā. Un tad, tad divreiz gadā mēs varam priestaris redzēt tad, violetā, tas, ä, rozā krāsā. Tas, ko es uzreiz paskaidrošu, jo, jo man bija pētījums, tas, ko ļoti cilvēki bieži nosauc toņos, ir arī uh, brūna krāsa un zila krāsa. Mm -hmm. Tās nav liturģiskās krāsas. Mm -hmm. uh, brūnā krāsa noteikti ir no tā, ka redz tiešām franciskāņus un karmelīti, nu, kā lai saka, tērps, un tad jau galvā uh, jau, jau jaucās tie toņi. Zilā jā, krāsa tiek izmantota kā akcents, plus baltā krāsa, plus zelts, un tas ir tiek izmantot diamāta svētkos, jo mm. zilā krāsa ir par šo apgaroto, par, par ticību, cerību. Un, nu, tā vienmēr sakot, diamāts krāsa, un, un, mm. un mhm. tāpēc tā ir redzama, bet tā nav, kā lai saka, tāda nu, galvenā krāsa. Un, nu, Tad ko, vēl ir sarkana, kas ir mocekļu ciešanu, asiņu. ciešana un arī svētā gara simbols. Tad vasaras svētkos būs sarkana krāsa un melnā krāsa, tad ir bēres, skumjas. Jā. Un no, nu, mums vēl ir nedaudz, nedaudz atbildēsim, bet kas tāds interesants moments, kad agrāk redz, nebija jau iespēja varbūt uzreiz pilnu komplektu ar visiem toņiem draudzēji iegādāties, un, un tad nereti, nu, bija arī visādas manufaktūra brīnumi, kā tur tagad ieaudīs divas diedzeņas, teiksim, audumās zaļš un sarkans, un mēs uzreiz ar vienu, kā lai saka, audumiņu aizvietam mm. divas krāsas. Tad nāca vēl kāds, kurš vajag jau uz četras diedzeņas, tad mēs uzreiz ar vienu tērpu aizvietam pielietojam četrus, nu, bet nu, šīs tendences tajā nav baigi pārņemts tālāk baznīcā. Un eh, bijis arī atrast tāds gadījums, kur eh, kādām aprakstīts, kur kādā Ziemassvētku uh, dievkalpojumā, un kā mēs zinām, šī ir priecīga, <laughs> bezgalīgi priecīga diena, uh, priesteris ir iznācis melnā uh, samta ornātā. Un, tad, uh, un tad tas, kā lai saka, visiem, protams, apjukums, <laughs> kā tad ir melnā sēra drēnas, uh, nu, Kristus piedzi, piedzimšanas svētkos, bet nu, tā situācija ir bijis, ka šis ir dārgākais, greznākais, kas mm. ir no ornātiem pieejams šajā, šajā draudzē, un, mm. nevar sakot, priesteris gribēja nu, izcelt ar to labāko, kas ir nevar. Un, un, un, bet, nu, redz, jāskatās, ka nav sajukums ar, ar, ar tām krāsu nozīmēm. Jā, es mm. Tu gribi atbildēt, Jā. uz ko tu gribi atbildēt? Nu, man liekas, brīnišķīgs tas jautājums, vai priesterim drīkst e, dāvināt ornātu liturģisko tērpu, un, e, un viņš var pieņemt dāvinājumu un tajā iesaistīt arī amatniekus vai šuvējus no pilsētas. Um, man šķiet, tā ir brīnišķīga tradīcija. Mm. E, vispār, ja ir iespēja, un, jo skaistāks un jo, jo labāks tas tērps, un tiešām no labiem materiāliem e, brīnišķīgi, tikai vienlaikus tagad, e, nu, tad ir, protams, arī jākonsultēs ar, ar Um. kā lai saka, lai nav tā kā uz acu uzšos jau kaut kādu tādu, nu, kā lai saka. Kā būtu smuki, tā bet. Tā izstās smuki varētu būt šitāds e, ornāts, mm. bet tomēr jābūt zināšanām, e, kā lai saka, vai konsultējamies pie šuvēm vai ar mm. kādu citu priesteri vai klostermās, nu, lai tas tiešām ir beigās ornāts, nevis mm. kaut kas uzšuts, ko, ko nedrīkst e, nesāt. Skaidrs. Tālūk, tā bija Dāca Indrika, kas bija šodien kopā ar mums šeit ēterā, un mēs runājām par liturģiskajiem apģērbiem. Mums ir vēl tur viens jautājums par

tādu cepuri, ko nesā bīskaps, bet to es tad varbūt pastāstīšu rītā, iesākot nākamo katehēzi. Šodien, šodien mums ir jānoslēdz, redz, ka Dāca grib vēl kaut ko teikt, bet piedod Dāca, mums vairs nav, <laughs> nav laika. Jā, paldies par sarunu un noteikti atgriezīsimies Jā. par amatārpiem vai citiem. Es varu labprāt braukt uz citām draudzēm, bet atceramies par to mērķi, simboliem, tradīcijām un, un, jā, un paldies, Pēter, par aicinājumu un lai mums visiem skaista Paldies, diena. Dāca, ka tev bija laiks būt kopā ar mums, un kā jau dzirdējāt, Dāca ir gatava braukt pie jums arī ar eh, priekšlasījumiem, tad jūs varat viņai, kā saka, pamatīgāk tur iztaujāt, un tad viņa arī rādīs visu kaut ko, jo aizbraukt pie Dāca ciemos, tad viņu var izrādīt tur veselu kaudzi ar ornātiem, ko Dāca ir sakrājusi, un, un eh,